pazemība un spēks. Pazemība nav gļēvulības izpausme. Apgarota pazemība ir dievišķa spēka veids. Pazemība ir dvēseles spēks. To, ko debesīs sauc par pazemību, uz zemes dēvē par spēku. Kad izpaužas dvēseles spēks, tas izpaužas pazemībā. Spēkam fiziskajā, vitālajā un prātā grūti būt pazemīgam, bet pazemības spēkam pastāvēt sirdī ir ļoti viegli. Spēkam sirdī piemīt vienotības izjūta. Kā mums var vienlaikus piederēt spēks un pazemība? Iedomājieties par māti. Māte ir daudz stiprāka un gudrāka par bērnu. Tomēr mātei neliekas, ka pieskarties bērnu pēdām nav viņas cienīgi. To darot, viņa apzinās, ka ir pilnīgi vienota ar bērnu. Māte augumā ir ļoti liela, bet viņa noliecas, kad vēlas bērnu pabarot. Bērna mīlestība pret māti no tā nemazinās. Gluži otrādi, tā krietni pieaug. Bērns redz, ka māte ir liela un viegli varētu palikt savos augstumos, kamēr viņš no visa spēka censtos kļūt lielāks – Savas labsirdības dēļ viņa tā nerīkojas. Te nav pārākumu sajūtas, ir vienīgi vienotības izjūta. Pazemība nozīmē vienotību ar apkārtējo pasauli. Būdami pazemīgi, mēs topam plaši. Plašums pats par sevi ir spēks. Mums jāapjauš, ir tikai viens ceļš, kā iemantot bezgalīgas iespējas – Šis ceļš ir varanākajā spēkā, pazemībā.